kila jambo lililokuwa jema kila jambo ambalo lililokuwa na fadhila lililokuwa tukufu linaingia katika neno istiqama kwa hiyo tunapozungumza istiqama maana yake kudumu na kubaki katika yale yaliyokuwa mema katika matendo yaliyokuwa mema yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala وقد عبر عنه القرآن الكريم بالصراط المستقيم na hii istiqama ndiyo ambayo inaelezewa katika Qur'ani kwamba ndiyo njia iliyonyoka na hii ndiyo dua ambayo Waislamu wenye kuswali wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kila siku kila wanaposimama katika sala tunasema ihdina siratal mustaqim yani Allah tubakishe katika istiqama tuongoze katika njia iliyonyoka tuwafikishe kutenda yale yaliyomema yanayokuridhisha tubaki katika hayo mpaka tutakapomaliza maisha yetu ya hapa duniani ayuha almu'minuna ibadallah alistiqama takunu fil aqida wa takunu fil a'mal wa takunu fil akhlaq istiqama inakuwa kwanza katika aqida katika yale mambo ambayo anayaitakidi mtu au anatakiwa kuyaitakidi lakini istiqama katika tabia katika mwenendo katika maisha katika kuamiliana na watu lakini kadhalika istiqama katika matendo yale ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala falistiqamatu fil aqida yaqinu billahi alwahid alahad alfard alsamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad istiqama katika aqida ni mtu kuwa na yaqini kwa Allah tabaraka wa taala aliyekuwa mpweke wa pekee mmoja ambaye hana mshirika hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na yoyote hii ndiyo akida anatakiwa kuwa nayo muislamu akiipata akida kama hii awe na msimamo katika hiyo walistiqamatu fil khuluq kuwa na tabia au kuwa na istiqama katika tabia katika akhlaq an takuna wasatan baina tarafain kwamba we muislamu yatakiwa uwe kati kati ya ncha mbili la ghuluwan wala tafrita usiwe na ghuluu yani mwenye kupetuka mpaka katika mambo wala tafrit wala usiwe ni mtu mwenye kuzembea katika yale ambao watakiwa kuyafanya lakini istiqama katika khuluq la tasarrua wala taballuda usiwe ni mtu mwenye kukurupuka katika mambo lakini vile vile istiqama katika tabia sio kwamba mtu awe ni bwegebwege hivi mtu mzembe mzembe kwamba ndio istiqama walakin wasatan baina dhalik yatakiwa muislamu awe kati na kati katika mambo hayo alistiqamatu fil amal kuwa na istiqama katika matendo huwa al ni mtu kuwa na mizani ya kuyapima mambo anasimama katika msimamo uliokuwa wa sawa na huu ndio wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam قل آمنت بالله ثم استقم استقم في عقيدتك واستقم في أخلاقك واستقم في أعمالك kuwa na msimamo katika akida yako uwe na msimamo katika tabia zako na uwe na msimamo katika matendo unayoyatenda kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala falladhina yukallifuna ala anfusihim ma la yutiqun laysu ala siratil mustaqim ukielewa kwamba hii ndiyo istiqama hivyo wale ambao wanajikalifisha kufanya mambo ambayo yako nje na uwezo wao wala hawakuamrishwa na sheria laisu ala siratil mustaqim hawa hawajawa katika njia iliyonyoka والذين يحرمون على anfusihim زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق ليسوا على الصراط المستقيم lakini vile vile wale waliochukua msimamo wa kujiharamishia vilivyokuwa vizuri ambavyo Allah tabaraka wa taala amevitoa kwa ajili ya waja wake wavitumie wao wakajiharamishia laisu ala siratil mustaqim vile vile hawa hawajawa katika njia iliyonyoka lakin kadhalika alladhina yastabihuna ala anfusihim alfawahish walmunkarat laisu ala siratil mustaqim wale walioamua kujihalalishia yale yaliyokuwa machafu na mambo maovu yanayomchukiza Allah wakaamua wao kufanya kadhalika hawa nao laisu ala siratil mustaqim hawako katika njia iliyokuwa sawasawa idhan ayuhal mu'minun falislamu fi aqidatihi wa akhlaqihi wa a'malihi huwa siratul mustaqim uislam aqida yake tabia zake matendo yake ndiyo njia iliyonyooka ndipo pale tunapomwomba Allah daima ihdina sirata almustaqim tuongoze ya Allah njia iliyokuwa imenyooka na Allah tabaraka wa taala anamueleza mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie wafuasi wake qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim waambie hakika ameniongoza Mola wangu katika njia iliyonyooka dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin njia iliyonyooka ni dini ya sawasawa ya sawasawa katika aqida ya sawasawa katika akhlaq ya sawasawa katika muamala ndiyo dini ambayo ya sawasawa iliyonyoka ambayo Allah anamwambia mtume wake auambie umma na wafuasi kwa, wafuasi wake kwamba Allah amemuongoza katika njia hiyo ibadallah alistiqama la taati bil amani kama hii ndiyo istikama na kila mmoja anatamani kuwa katika njia iliyonyoka na kila mmoja anamuomba Allah muongoze katika njia iliyonyoka hii istikama ndugu zangu haiji kwa kutamani haiji kwa mtu kutamani la alistiqama laha asbabun wa laha shurutun la budda minha istiqama inazo sharti zake lazima zipatikane istiqama inazo asbab lazima uzifanye ndio uweze kupata istikama nasi insha Allah katika hutuba yetu tutakumbushana baadhi yake ya kwanza katika asbabul muina ala thabati ala alistiqama alisti'anatu billahi tabaraka wa taala sababu ya kwanza na ya muhimu inayoweza kukusaidia ubaki katika istiqama ubaki katika taa ni kumtaka msaada Allah tabaraka wa taala an ta'lama anna man aqamaka liibadatihi fi ramadhan upate kutambua kwamba yule aliyekuwezesha akakusimamisha katika mwezi wa Ramadhani umeweza kufanya ibada umekadimisha toa nyingi akakusaidia ni Allah tabaraka wa taala si ujanja wako wala sio nguvu zako وهو القادر على أن يعينك على المداومة على الطاعة نيه الله تبارك وتعالى نيه من يوزو بكياك وككوبا مساعدة وكثبيتنا وكباكي كتك طاعة بعد رمضان إذن استعم بالله متاكم ساعدة الله تبارك وتعالى قل آمنت بالله ثم استقم متاكم ساعدة الله تبارك وتعالى لكني uelewe kwamba kudumu katika taa na kufanya yaliyokuwa mazuri yanayomridhisha Allah mahdhu minnatillahi tabaraka wa taala ni neema ya Allah tabaraka wa taala sio ujanja wa yoyote miongoni mwetu sio nguvu za yoyote miongoni mwetu bali ni taufiki ya Allah an waffaqaka litaa wa waffaqaka liqabuli taatika Allah amekuwafikisha kufanya iliyokuwa mazuri na kwa utashi wake Allah akayapokea mazuri yako uliyofanya ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallama kana min duai ilikuwa katika dua zake akimuomba Allah anasema wala takilni ila nafsi tarfata ain ewe Allah usiniegemezeshe katika nafsi yangu usinifanye nikaona nafsi yangu inajitosha nikajitosheleza kwa nafsi yangu nahitaji msaada wako ya Allah ndugu yangu katika imani pindi Allah tabaraka wa taala anapokuwafikisha katika amal ukafanya yaliyokuwa mazuri isikupe kibri ukajikweza lakini lilasafi shadid ndani ya ramadhan tulikusanyika tukafanya twaa mbalimbali tukashindana katika kheri lakini ni wengi miongoni mwetu baada ya ramadhani wamekwenda likizo na wengine anaweza akasema nimefanya anazungumza katika namna ya kujifaharisha katika ramadhani masha Allah nimesoma Qur'ani khatma kadhaa nimefanya kadha nimetoa sadaka nimefunga nimefanya hivi nimesimama mengi mengi ambayo ameyafanya na akawa anaona ni kwa sababu tu ya uwezo wake ni kwa ujanja wake asirejeshe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman tunapoambiwa salafu salih ridwanullahi alaihim ajma'in kanat sanatu kulluha ramadan binisbati lahum kwao mwaka mzima ilikuwa ni mwezi wa Ramadhan miezi sita wanamuomba Allah na kumbembeleza awafikishe katika Ramadhan inapomalizika Ramadhan miezi sita wanambembeleza Allah awatakabalie toa zao na matendo yao waliyofanya katika Ramadhan sisi tukimaliza Ramadhan tunakwenda likizo tunasubiri Ramadhani nyingine inayokuja una uhakika gani juhudi zako kama Allah tabarak wa taala amezipokea ndugu zangu katika iman athabatu ala taa kuthibiti na kubaki katika taa baada ya mwezi wa Ramadhan yatakikana utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sababu ya kwanza lakini sababu ya pili almujahada katika sababu zinazoweza kumsaidia mtu kubaki katika taa almujahada ni kujitoa kujitoa muhanga kupambana kutoa juhudi ndugu zangu katika iman alistiqama la tahsulu bin naum istiqama haipatikani kwa kulala istiqama haipatikani kwa kuipa nafsi yako bikulli ma ladha wa tab kwamba kila nafsi inachokitamani unaipa la inahitaji nafsi uikandamize uiharamishie baadhi ya vitu ili iweze kukaa katika taa na istiqama ndugu zangu katika imani Allah tabarak wa taala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana aya hii inaonyesha wazi kwamba kupata hidaya ya Allah tabaraka wa taala taufiki ya Allah lazima ufanye sababu muonyeshe Allah juhudi na Allah atakupa taufiki kubaki katika taa ikhwata iman qila lilimami ahmad rahimahullah aliulizwa imam ahmad rahimahullah taala mata yajidu alabdu ta'ama raha ni wakati gani mtu atapata ladha ya kupumzika akakaa akaona raha na yeye kwamba apumzike mtu ambaye ni mja wa Allah mwenye kujitambua mwenye kufanya ibada kwa lugha nyingine mapumziko ya mu'min ni lini sikiliza majibu ya Imamu Ahmad anasema rahimahullah idha wadaa qadamahu fil janna subhanallah Mapumziko ya mumin ni pale atakapotia mguu wake peponi kwamba sasa hapa hakuna tena majukumu anakwenda kupumzika. Lakini madam anta ala qaidi alhaya, madam upo katika uhai unapumua, upo katika kukalifishwa na Allah, wallahi hakuna mapumziko. Tufanye juhudi na Allah tabaraka wa taala tumuombe atupe taufiki ili atuhitimishe na matendo yaliyokuwa mema na hatimaye Allah tabarak wa taala atujalieni katika wale watu wa peponi hapo ndipo pahala ambapo pa kupumzika istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ayuha almu'minun wa min almu'inati ala alistiqama na miongoni mwa sababu ambazo zinasaidia mtu kubaki katika istiqama na taa rifqatu ahli alistiqama ni mtu kusuhubiana na watu wema watu wa istiqama watu ambao inna sitadhakkaruk ukisahau wanakukumbusha wa in akhtata nabahuka na pale unapokosea wanakutanabahisha unapokuwa na rafiki ambaye unapokosea wala hakukumbushi ukighafilika wala hana habari na wewe wala hakuhamasishi katika kheri tambua kwamba huyo ni rafiki aliyekuwa muovu ni katika jumla ya marafiki wale ambao Allah jalla waala amewataja al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin marafiki waliokuwa marafiki hapa duniani siku ya kiyama watakuwa ni maadui watakimbiana illa almuttaqin isipokuwa wacha Mungu wale ambao walipendana kwa ajili ya Allah na wakachukiana kwa ajili ya Allah minal muinati ala alistiqama katika mambo yanayoweza kutusaidia kubaki katika istiqama ni kusuhubiana na watu wema wale ambao katika mwezi wa Ramadhan mlikuwa mnakumbushana time ya sala tuwahi bwana kuna sunna za kablia tuwahi tupate walau kusoma kidogo katika Qur'an wale ambao mlikuwa mkikumbushana kwenda katika mambo mbalimbali mbali ya kheri simama na watu kama hao as-suhbatu salihah suhubiana na wale waliokuwa wema kisha fahamu ndugu yangu katika iman hii istiqama tunayoizungumza al الاstiqama istiqamatul qalbi ala tauhidillah ni moyo kuwa na msimamo katika kumpwekesha Allah tabaraka wa taala al الاstiqamatu ala khashyati llah kuwa na istiqama katika muogopa Allah subhana ala mahabati llahi wa ijlalihi wa mahabbatihi kuwa na istiqama katika kumwogopa Allah na kumtukuza Allah na kumpenda Allah watawakkulu ala Allah fi kulli saghiratin wa kabira na kumtegemea Allah tabaraka wa taala katika kila kubwa na dogo ndugu zangu katika iman wa a'zamu ma yura istiqamatuha ba'da alqalb na kubwa ambalo yatakiwa lizingatiwe na lichungwe baada ya kuwa moyo umekuwa na istiqama ala tauhid ukamfahamu Allah ukafahamu haki za Allah ukazisimamia na kuzitekeleza la pili ambalo yatakiwa lichungwe alisan ni kiungo ulimi ndugu zangu katika mambo ambayo au katika viungo ambavyo ni sababu kubwa ya kubatilika amal na matendo ya watu ni kiungo ulimi ndugu zangu katika imani ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam lamma amara bil istiqama pindi alipoamrisha istiqama kuwa na msimamo katika taa kama ilivyokuja katika hadithi ya Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihifdhi lisan mtume aliamrisha jambo la pili kuchunga ulimi anasimlia Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiyallahu anhu anasema qultu ya Rasulullah Asema siku moja nilimuuliza mtume nikaambia ewe mtume wa Allah hadithni bi amrin a'tasimu bih Nieleze jambo ya Rasulullah nishikamane nalo iwe ndiyo salama yangu iwe ndiyo kuongoka kwangu nifundishe jambo ambalo nikishikamana nalo nitasalimika faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qur rabbi Allah thumma istaqim alimwambia mambo mawili sema rabbi Allah mola wangu ni Allah kisha uwe na msimamo katika hiyo la ilaha illa Allah kisha Sufiani akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ma akhwafu ma takhafuhu alayhi ewe mtume wa Allah ni kitu gani kikubwa ambacho kama nitakuwa katika msimamo nikasimama katika shahada nikatekeleza haki za Allah lipi kubwa ambalo naliogopea kwangu ya Rasulullah kwamba linaweza likanitelezesha linaweza likaniharibia amali zangu linaweza likanitia katika hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bilisani mtume sallallahu alayhi sallam akashika ulimi wake thumma qal kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam hadha yani kiungo hiki akiashiria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 والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم